El mismo one dice. Me dijeron remix, me apunté a su por la pista que vamos a romper. Porque si se deja, le vamos a meter. Dile que KBP pa' que se pegue otra vez. Yeah. ¿Cuál es el plan que tú tienes? Mira qué grande lo tienes. Tengo algo que te entretiene. O quizás que te conviene. Si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, que no le hago si se rimar, si se a tocar, si se a rapar que no le Ya tengo el plan plan, así que ven, ven, quitarte el lili, quitarte el sostén, Aquí estamos los mejores como siempre. Pa' esta liga ya no aspiren ni inventen. Partimos el remix pa' que pongan el mix. Andamos rayo McQueen en la parada de los pits. Somos los dueños de tu bitch Poniéndome las 10 para que digan oh shit Partimos el remix pa' que pongan el mix Andamos Rayo McQueen en la parada de los pits somos los dueños de tu bitch, poniéndome las 10 para que digan oh shit. Si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja que no le hago. Si se deja rimar, si se deja tocar, si se deja rapar que no le hago. Si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja que no le hago. Si se deja rimar, si se deja tocar, si se deja rapar que no le hago. A veces se revuelca. Esta noche de placata, placata. Después de la se se mostró hacer bledo. Pa' mí nunca es tarde, me siento. Tengo en la vallarde. Todo está en fuego y todo está que arde. broke ese culo rebotando. Eso llamó lo que estamos controlando. Con este ritmo y todo el mundo rampando. Y la que se puso a poner Tengo este pin para tu pan. A lo KK, que tengo. plan que tú tienes. Mira qué grande lo tiene. Tengo lo que te entretiene. O quizás que te conviene. Si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja, si se deja que no le hago. Si se deja rimar, si se deja tocar, si se deja rapar que no le hago. Hola, mismo Que viva el rape. Rap forever. Ha, ha, ha, so beat. Rich Bowden Indica Black Jan Jan Partiendo el remix Alien Alien Inc Island Vibes